Tesalónica yachtaman, apóstol Pablopa punta kaq cartasqan. Punta kaq capítulo. Cartapa manta. Nyoga Pablom Silvanoan hinaspa timotioan apachimoikiko kay kartata, Tesalónica llaqtapi kaq dios ta itawan hinaspas Señor mi Jesucristuwanmi dios Diosta mañakuchkani hamkunata chisuna chisuna hawkallata kawsachisunaykichinpaq. Tesalónica llaqtapi ejemplum manta. Dios man mi graciasta joniko, hamkunamanta y tiempo, y mañakuspaico. y ma, Dios taytanchikpa hayllampi iñiynikichikman hina kichik manhina hina en inaspa Señor ninche Jesucristupi confiakuspa ñakarikuna aguantasqaykichikta. Dios kuyasqan wawqipaniykuna. Yachanikum Dios aklasusqaykichiktaqa. Hamkunaman manta allin noticia kutaja manam rimayllachu rimarjaniko, Chayqa chayamusurqankichik chuya espiritupa tiyninwanmi. Chiqaptapuni convencisqa kaspaykum qamkunamanja willarqaykiku. Yachasqaykichikpi hinapas allinnikichikpaqmi allinta purtakurqaniku. señor pa hinaspa señorpa ejempluntam hatichkankichik. Llumpayta dios dios palabrantam kichik Chuya espiritupa kusikuy jamkunaha Chaynapim qamkunaqa ejempluña kichik, Macedonia Laupi hinaspa Grecia laupi lawpi llapallan tagaya señor Señor señor papalabran willakusqa karqa. Chay willakusqa karqa manama Macedonia ni nitaq Grecia lawllapichu aswanja tukuy timbim. Diosman iñisqaykichikmantaqa liunyam yacharunku. Chaymi ñuqaykuqa manaña kunyachu. Paikunanyam willakuchkan hamkunaman imaynam chayamusqaykumantaqa, inaspa imainam Diosman iñisqaykichikmantaqa. Willakuchkankutaqmi taytacha mamachakunata qipanchakuruspa, kawsaq chehap Diostaña servisqaykichikmantapas. kutahmi pachamanta Dios pachurin Jesús kutimunan tapas. Paitam Dios kawsarichirqa, chaymi paipune librawasunchik tiempo castigo manta.